Nuju, la secreta lingvo de virinoi, nascigis en suda Chinio, en la distrito Yangzhong de la provinzo Hunan. La plei frua trovita creajo, quio estis scribita en tio lingvo, estis bronza medalo de la decnaua iarcento. Sed oni povas acerti che la lingvo nascigis multe pli frue. La Cina provinzo Hunan situas en montara regiono punctita de y villagioi. De jarcentoj en gi, disvolvigis agrara socio de forta feuda regimo kaj imperiestra regado. Tiui komunumoj estis strukturitaj sub stricta patriarkeca sistemo sub la confuseae normoi. En tia socio la virino in havis raiton aliri al educado, nur la virai filoi raitis lerni la hanan chu, vira scribo. Dun viroi lernis scribi, legi, cae educigis, la virinoi devis fari la heima in laboroin, cae vivi en latico, la tiel nomita chambro de virinoi, de kie, post la dectria iaragio, ili ne plu raitis foridi al extero. En tiu chambro collectigis ciu virinoi de la familio por lerni kiel farigi bona edzinoi, kiel obei cae fari la heiman devoin. Crom lerni kudri, triki cae brodi portai lori la vestajoin de la tuta familio. Cutime, pos la geedzigio, la virinoi estis forigitei de siei familianoi, tre ofte portitei al alia fora villaggio, sen ia ain eblezzo comunicigi au visiti parenzoin pos monatoi au iaroi. Tiai condicioi resultis en fratinezoi ciui cun ligis patrinoin cun siei filinoi, fratinoi cae nepinoi, serchanti la eblon superi tia in malfacilajoin. En tia de fermitezzo nascigis ca evoluis secreta lingvo. Scriva virina lingvo nomita Nushu. Gi estis strict reservata al virinoi, cai traditie transdonata de patrino al filino, por jaluse gardi gin enfermita nur virina mondo. La virino i cage creis novan scrib sistemon por subteni sia in ligoin cum familianoi cae amicinoi per leteroi scribitai en lingvo qui un viroi ne povis compreni. La plei grava traito de tiu scrib sistemo estis giuste gia secretezzo. Gi stricta privatezzo la virina mondo. nushu estas considerata kiel la sola scriba sistemo de la mondo creita kaj uzata exclusive de virinoj. En 2006, la stata concilio de chinio enlistigis Nushu kiel nacian nematerialan Culturan heredaĵon. Tiu ci originala scriv sistemo estis elpensita de virinoi analfabetai, sen ia formo de educado, quiu exentis la besonon iel defendisin de la malegalezzo, la malgioio, la cultura submetillo, cae santempe javigi al simem iam vivocialan spatzon. La nusciu signoi estas romboidae, tutte malsimilai de la quadratai cinei signoi. Contraste cu la cinei ideogramoi, la nushu signoi representas sonoin cae silaboin. Gi estis verkita en versa formo de regulai poemoi de tri, quin au sep caracteroi en verticala sensequo. Nushu estis lingvo scribita cae cantata usata por ver poemoin esprimante intima in sentoin quio in virinoi i cantis en latico dum ili brodis au cudris play ofte la scribajoi trovigias sur la surfazzo de bella ventumiloi brodite i survestoi tucoi au zonoi convena i donas messaggio al familiano au cunulino qui trapassu la rigoran controlon de la viroi, qui ignoris la signifon de tiui signoi. Ancau, nu ju esti generale usata por verci autobiografioin, leteroin, au la livron, cun delicatai aranjoi, qui un fiancino ricevis de sia patrino en la tradizia ceremonio de la tria tago pos la geed sigio. La revolucio de 1949 malfermis la Malfermis por ĉiuj virinoi, do la junulinoj ekperdis intereson kaj Ec ekkomencis esti forgesita. Nur en 1954 Zou Shuoji, directoro de la Cultura Museo de Yang mai covris le existon de escriba sistemo malsama alla usata in Cinio. Sed estis nur en 1983, ciam la professoro Gong Zebin de la Universitato de Beijing formale comensis la esploradon de tiu lingvo. En Yang Zhong, li trovis la sep maliunain virinoin qui estis la lastai usantinoi de la lingvo. La lastai sep virinoi quiui secrete ricevis nusciu de siei prapatrinoi. La professoro Gong Zebin successis recuperi textoin cae registri la vocioin de tiui virinoi cantante cae recitante poemoin scrivitai en nusciu. Uno el tiuj sep y estis Juan Shi, que en la jaro 1909 estis uno al la y y de chinio, che la conferenzo de y Nacioj. La dudekan de septembro 2004 forpasis Yang Huanxi de ok yaraja. Si estis la lasta persona en la mondo quiu lernis nusciu de longa linio de patrinoi al filinoi. Sia forpasso annonsis ancau la morton de la linguo. Por virinoi nusciu ciam representos la creemon, curagion, cae la sen latsan luctadon de la pra patrinoi por la egaletzo. Tan dun, fama china componisto directoro, kaj UNESCO ambasadoro de bona volo, componi sinfonion dedicitan al lingvo, aspectas signoj aspektas kiel noto flugantaj laŭ la vento.